jako ženio sa nedužnikom našim, i ne uredi nas sve to može i tekako da nam pomogne, da nam vrati nadu, uvije, vjeru i podstakne srce da se aktivira u onom pravom smjeru, to jest da počne da voli i da počevši nikad ne završi, to jest da vječno u ljubavi živo bude što jeste i cilj stvaranja i posledica krsne smrti i čudesnog svemoćnog vaskrsenja gospodnjeg. Daj Bože i mi da uđemo u te tokove ljubavi bogo čovjeka Hrista ova knjiga sabranih besjeda svetogorskog arhimandrita i igumana Manasira Grigorijata nosi upravo takav naziv ljubav Bogo čovjeka Hrista. I dobro je što smo se sabrali, a eto volja Božja je bila da se ne saberemo onomad o pedesetnici, kad je bilo planirano da govorimo o Svetoj gori, i o Svetogorcima, kad je naš dragi otac Silvan trebao da bude sa nama, međutim, volja Božja je bila da njegov iguman baš na dan pedesetnice e, prijeđe, pristupi caru slave i pokloni mu se ovog puta na jedan drugačiji način, da provjeri svoje srce i da provjeri čitav svoj život, da provjeri svoju ljubav, a vjerujemo, a i mnogi drugi su svjedoci, a otac Silvan jedan od e, najboljih, jer je pripadao njegovom bratstvu i njegovoj duhovnom čadu, da je otac Arhimandrit Georgije bio čovjek koji je primio u sebe ljubav kao posljedicu djelovanja upravo onog duha čiji silazak slavi smo onog dana kad ga isti taj duh pozvao i prizvao da kroz krst priđe i pokloni se Otcu Nebeskom. A ljubav očeva, braće i sestre, kako nas crkva uči, projavljena je upravo na krstu, jer, kako se kaže u Svetoj crkvi, Otac tako zavolje svijet, da je Sina svoga jedinorodnoga predao radi nas i nama, da se uvjerimo koliko nas je zavolio, jer Otac nema nikog bližeg do Sina i baš je njega primio, ne angela, nego baš njega primio radi našeg spasenja. Zato je simbol krsta, simbol ljubavi. A na Svetoj gori i uopšte u pravoslavnoj crkvi, da Sveta gora jeste čuvar svetotačkog i apostolskog predanja, krst zauzima centralno mjesto upravo iz tog razloga jer je simbol prave, nelažne, neprevesne ljubavi. I evo večeras imamo blagoslov da e, o Svetoj Gori i o Svetogorcima govorimo kroz ličnost Rita Georgija Kapsanis. Mi, nažalost, nismo uspjeli u našim posjetama Svetoj Gori, manastiru Grigorijatu, da ga lično upoznamo. Međutim, atmosfera koja vlada u tom manastiru prenosi, naravno, i duh otaca Svete Gore, prenosi i duh one kojoj je sveta gora sva posvećena, mislimo na presvetu bogorodicu, ali se osjeća i duh domaćina, to jest nastojatelja, igumana. Arhimatrit Georgije bio je dugogodišnji iguman Manasira Grigorijat i tamo se osjeća jedna toplina prožeta koji je u temelju ima bogoljublje. I zaista svi bez izuzetka koji posjete taj manastir osjećaju se kao u svojoj kući. Veliki blagoslov za nas Srbe jeste i to što je otac Silan upravo sabrat tog manastira. Oni koji malo bolje poznaju situaciju na Svetoj gori, e, znaju da nije, nije lako biti sabrat nekog od e, svetogorskih manastira i izuzev našeg Hilandara. I zaista i u manastiru Vatopedu dok je bio živ monah Simon, danas u Petri kad imamo našeg oca Partenija i u Grigorijatu kad imamo našeg oca Siluana, nije isto braće i sestre doći i biti dočekan od nekoga ko pripada našem narodu, a posebno ako je taj susret vezan za Svetu u Atomsku. I samo Gospod znade, a svojim promiskom je otac baš savrat tog manastira, koliko se ljudi tamo ogrijalo i utješilo e, upravo tim gostoljubljem i bratskim prijemom koji se projavio i kroz tople riječi, i srdačan doček i bratsku pažnju našeg oca i sabrata, a tamo i domaćina oca Silvana. Treba naglasiti i podsjetiti da je jedan od osnivača i ktitora tog manasira prepodobni Grigorije Sinajit ili Grigorije Gornjački, se mošti nalazio u našem manasiru Gornjaku, koje smo nažalost zaboravili, međutim, Grigorijat nosi ime upravo po njemu, Grigoriju Srbinu. To će vam bratija tog manastira potvrditi i podsjetiti da imate takvog pretka i da ne bi bilo dobro da ga zaboravimo a bilo bi te poželjno da pođemo i posjetimo tu svetu obitelj. I njegovim molitvama sigurno je i jedan od nas tamo prisutan u ličnosti e, brata i jelođakona Silvana. Ovo sve ne govorimo da bismo sad isticali njegovu ličnost, njegov trud, nego u svemu tome vidimo čovjekoljubivi promisao Božije jer kako rekao smo od ogromnog je značaja da je neko od naših sabrat nekog od svetogorskih manastira, jer tako se veze našeg naroda jačaju i obnavljaju one svetim savom uspostavljene veze sa e, svetom gorom. I ovo večer je, ne samo ovo, da dolazi ovdje, vi ga znate, i služili smo, i družili se, i govorili, više puta, ali ovo večer je posledica e, tog e, jedinstva sa Svetom Gorom i Svetogorskim ocima. I ova krizna vremena, u duhovnom smislu vrlo opasna, krizava vremena, riječ svetogorskih otaca je od ogromnog značaja, recimo slobodno za naše spasenje to samo danas, kroz vjekove tako bilo. Svi naši velikani, duhovni, patrijarci, arhijepiskopi, prosvetitelji, učitelji, bili su u isto vrijeme i duhovni pitomci i učenici svetogorskih otaca i nosioci svetogorskog predanja. A jedan od savremenih svetogoraca koji se izdvojio, vjerujem da je većini vas njegovo ime još uvijek nepoznato. Ali evo u crkvi smo, a crkva ne dozvoljava da njena čada, posebno veličine poput oca Georgije, ostanu nepoznate. To je nesvojstveno crkvi, ona ne sakriva, naprotiv, otkriva ta imena i privodi nas njima da nas i blagoslove i pouče. Ime svetog i na Svetoj gori priznatog oca Georgija, e, priznato je i izvan Svete gore. I on je u Svetom pravoslavlju prepoznat i prihvaćen kao e, bogoslov onog autentičnog, svetogorskog, svetootečkog, svetopredanskog, svetoapostolskog bogoslovlja i učenja. Ovdje večeras u ovoj knjizi gdje su sabrane neke od njegovih beseda u prevodu našeg oca Silvana, okusit ćete e, tu svadost ili taj nektar pravoslavlja i istinito učenja koje nam je danas e, i potrebno u poplavi i bujici i najezdi lažnih učenja i lažnih učitelja. Ono što ga odlikuje, bar onoliko koliko smo mi mogli da prepoznamo u susretu sa njim kroz ove besede i neke druge tekstove koji su prevedeni na srpski jezik, e, ono što ga izdvaja, jeste upravo to insistiranje na vjernosti svetom predanju. I u onom dogmatskom smislu da se držimo učenja Otaca, ali u onom asketskom, podvižničkom, da živimo u skladu sa pravom vjerom. Dakle, čista vjera sjedinjena sa čistim životom spasava. Jer ako odvojimo jedno od drugoga, u našoj duši, u našem umu, volji i srcu pojavit će se jas koji ćemo morati da premošćujemo, a nikad premostiti nećemo i ne možemo, lažnim konstrukcijama i paučinom našeg mudrovanja, što danas, nažalost, mnogi pokušavaju da učine i svi bez izuzetka, ukoliko se ne trgnu i kroz pokajanje ne vrate otačkom smirenom mudrovanju, ginu i propadaju u tami obmane i prelesti. Jezik i slovo i stil učenje i život oca Georgija podsjećaju nas da riječi otaca i danas važe i životore u srcima onih koji ih sa pažnjom, sveštenom pažnjom i poslušnošću prihvataju. Mi bismo večeras, naravno, ostavljajući i koristeći ovo dragocjeno vrijeme da, vrijeme da čujemo od duhovnog čada, oca Georgija više, e, počitali samo nekoliko rečenica iz besede koje imamo ovdje u ovoj e, maloj, ali mi mirisnoj knjizi. u jednoj besjedi koju je izgovorio studentima Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, poštovani starac Georgije naglasio je i podsjetio učenike bogoslovije, znajući da e, bogoslovlje pokušavaju da e, steknu izuče u jednom teškom vremenu, vrlo teškom, nestabilnom, a dužan da kaže istinu, dužan i prema njihovim dušama, a i prema onima koji su ga poslali, mislimo na svetogorske oce, i ispovjednike, ukazao im je na tri postojanja, odnosno tri izvora bogoslovlja. To isto on kroz ovu knjigu poručuje i nama. Kaže, pozivajući se na svetog Grigorije Palamu, čiji je vjerni svedbenik bio, kaže da sveti Palama uči da postoje tri načina da bi neko bogoslovstvovao. A naša crkva, braći i sestre, ona nas poziva da izučavamo bogoslovlje. Ne možemo biti samo nijemi posmatrači i svedeni samo na neki svoj plitki, površni, najčešće potpuno pogrešan doživljaj i crkva i Boga. Crkva to nikome ne dozvoljava. Ukoliko hoćemo da živimo u njoj i da budemo njena čeda, moramo da se začnemo i porodimo u njenoj utrobi, čistoj i prečistoj, i da se hranimo njenim prečistim mlijekom, to jest svetim učenjem, a onda kad ojačamo da ispijamo i svešteno vino bogoslovlja, po mjeri koja je Bogom određena i predana svima nama, ali izvan toga nikako ne mudrovati i bogoslovstvovati. Otac Georgije, znajući da usred naše gordosti i njoj svojstvene neposlušnosti uma, ljudski naraštaj često zna da sklizne i da se preda nekom svom umovanju, što je u duhovnom smislu pogubno i vodi u mrak, u tamu i u njedra oca laži. Tih učenja danas ima mnogo i premnogo. A on podsjeća, pozivajući se na velikog bogoslova crkve Svetog Grigorija, da postoje tri načina da bogoslovstvujemo. E, dva su Bogom blagoslovena, onaj treći je opasan i ubitačan. Nažalost, u ovo naše vrijeme i tekako aktuelno. Jedan od razloga zašto je tako jeste i taj što smo odvojeni od svetogorskog čokota i odvojeni od učenja svetogorskih učitelja. Ovo večer nas tiho ali precizno poziva kroz ime Otca Georgija da im se povalko vratimo, pamteći i vraćajući se tom stazom i našem svetom učitelju, velikom arhijereju, ravno apostolnom, Savi Srpskom, jer svetom Savi se ne možemo vratiti, braći i sestre, ako se ne vratimo Svetoj Gori i Svetogorcima. Kaže otac Georgije, jedan od načina bogoslovstvovanja je onaj koji imaju bogovidci, oni koji su vidjeli Boga i koji govore o onome što su vidjeli. Oni koji gledaju Boga, vidjeli se da su i proroci staroga zavjeta bili bogovici, da su gledali Boga. Naš gospod je u evanđelju u blaženstvima rekao Blaženi čisti srcem, jer će Boga vidjeti. Znači, moći ćemo vidjeti Boga i imati opit nestvorenih energija Božih. Ovi bogoslovi su naravno svetitelji naše crkve. Međutim, nisu svi bogoslovi bogovidci. Naravno, bogovici su bili i sveti apostoli koji su bogoslovstvovali kako govore u poslanicama. Što bješe od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojima, što sagleda smo i ruke naše opipaše o logosu života. Iz prve poslanice Jovana Bogoslova. Bogovici su bili sveti oci vaseljenskih sabora. Kao što smo čuli u stihirama koje smo večera spjevali na tom svetom bogosluženju u oči ovog razgovora. Da nisu bili bogovidci, oni ne bi mogli da bogoslovstvuju pravoslavno. Jer pravoslavno može da bogoslovstvuje samo onaj koji je vidio Boga. Zato crkva insistira kroz vjekov i danas da o Bogu slušamo, da o Bogu učimo samo od bogoslova crkve, jer su oni Boga vidjeli. A svi bogoslovi bez izuzetka bili su učenici svetih apostola, a sveti apostoli su učenici Duha Svetoga. Zato je važno održavati taj kontinuitet. Sveta Gora je tom principu vjerna do dana današnjeg. Jedan od čuvara tog sveštenog bogoslovskog predanja bio je upravo otac Georgije Kapsanis. Postoji još jedna kategorija teologa i teologije koji nemaju neposredno iskustvo bogovidaca, ali, ovo je sad vrlo značajno, vrlo značajno, i nas se tiče, ali imaju smirenje pred onima koji su Boga vidjeli, dakle pred svetim ocima Zorana, i sleduju oce bogovice i bave se jednom teologijom koju sveti Grigorije Palama naziva dokazateljnom teologijom. Ova teologija izvaže i zasniva se na iskustvima bogovidaca i ovo je pravoslavna teologija. Recimo da mi s srcima opterećenim od gordosti koja pomračuje, ako ne možemo sami Boga da vidimo, onda se, braćo i sestre, u duhu smirenja držimo onih koji su ga vidjeli, a Boga su čvrsto u crkvi, to vjerujemo, sveti oci vidjeli, sveti apostoli vidjeli, zato u duhu smirenja i sami možemo ispravno da bogoslovstvujemo i da se držimo zdrave teologije ukoliko se smireno držimo sveto otačkog predanja. A Sveta Gora i kako drži do toga. Tamo ćete naići na mnogo smirenih monaha koji zahvaljujući upravo ovom bogoslovstvovanju, dakle smirenom prihvatanju učenja bogovidaca i sami bivaju učesnici u toj svjetlosti i čistoj blagodati. Na to isto smo i mi pozvani, braći i sestre. Istina, mi smo poprilično udaljeni od tih istina, od tih učenja. Mnogima od nas to se tek negdje javlja kao neka zora koja tek treba da svane i ova naša sabranja, to vam je, braći i sestre, boravljenje u tami sa vjerom da će nam sunce doći sa istoka. I ovo večer, ime oca Georgija i ove besede jesu upravo ti zraci tog nezavaznog sunca koje nas priziva da izađemo u čistu svjetlost otačkog, svetootačkog učenje. I postoji još jedna treća kategorija teologa koji bogoslovstvuju bave se jednom silogističkom teologijom, ne osvanjajući se na teologiju bogovidaca, ali pokušavaju da svojim umovanjem, a i mi smo, braći i sestre, vrlo često u tim zamkama, iako se ne krećemo u akademskim krugovima, ali ovdje među nama, među nama uđerima, znate koliko ima bogoslova, malo je trojice, niko kao ja, o Bogu, o spasenju, o vječnosti, a to kad krenu te ozbiljne teme, pa kad krenu da se ispaljuju, je tako Bobane, dijagonale, ja tebi, ti meni, je tako samo sijevaju istine. To vam je ta teologija, da kažem, malo umnih, to jest visoko umnih, a pa visoko umlje polju crkve je maloumlje, bezumlje. Takvi teolozi ignorišu teologiju bogovidaca, ali pokušavaju da svojim umovanjem naprave neki svoj bogoslovski sistem. Takav bogoslov je bio varoban to je čuveni eretik, e, smrtni neprijatelj svetog Grigorije Palana. I dok ga nije udavio, žilama dogmata nije bio miran. A vama, kad je izašao, a jedan od svetogoraca, kad je izašao, nije se vratio miru, dok nije varlama udavio žilama dogmata. Varlam je smatrao da nisu potrebni ni bogovici, ni njihova teologija, ni Kaluđeri, ni Sveta Gora, ni Georgije Kapsanis, ni Starac Pajsije, ni Palama, ni Brojanica, ni Isusova molitva, ni sihastički metodi. Da je to niži oblik djelovanja, da on ih je nazivao posprno pupkogledcima, već da je potrebna filosofija, I svako se može usavršiti kroz filosofiju. I do dan danas mnogi izvan pravoslavne crkve studiraju, studirajući teologiju, prethodno moraju da prođu kroz oblast filosofije, da bi bili spremni i provodljiviji upravo za takav pristup svetim tajnama i svetom bogoslovu. Eto ukratko iz ove besede vidimo tu orijentaciju poštovanog arhimandrita Georgija. I svojim životom, a i svojim učenjem koje živi uvijek poslije smrti velikih učitelja, on stoji na tim otačkim pozicijama i neumoljivo, nepokolebljivo i neustrašljivo, nelicemjerno, kao projevo ljubavi prema istini, upozorava i poziva sve nas, pravoslavne hrišćane, a taj poziv je upućen i svakoj duši, svakog čovjeka, da je istina sveta, apsolutna, spasonosna, u crkvi prisutna i da kogod želi da je primi pod uslovom da bude poslušan i u skladu sa karikama odnosno provodnicima tog apostolskog ili Božjeg učenja, može i danas da je primi. Da jeste tako i njegova ličnost je potvrdila i njegova sveta bratija tamo cvjeta na Svetoj gori i svojim dobrim, radosnim raspoloženjem i nastrojenjem, nastrojenjem svjedoči da u toj strogosti, u tom pedemu koji čuva tu istinu, čuva se i ljubav prema bližnjem. U manastiru Grigorijatu nećete ići na stroge likove, na zilotski, u onom negativnom smislu, nastrojene monahe, nego na braću svoju. I nedavno je naša bratija e, bila i ovih dana su se vratili iz Grigorijata i njima je monak rekao da oni u tom manasiru mogu da rade, citiram, šta god hoće. To su naša braća. I sporazumijevali su se, iako nisu znali ni grčki, ni engleski, ali na duhovnoj frekvenciji bili su jasni, jer su srca opštile. Strogost oca Georgija u čuvanju svetih predanja u pozadini ima, braći i sese, upravo tu svijest da možemo da ljubimo istinskom ljubavlju samo ako sačuvamo i budemo u istini božiju. Oče si uladen, mu ime naše zajednice i uže i ove šire što ste došli i odazvali se. A evo, molimo vas da nam nešto iz vašeg iskustva kažete o ocu Georgiju, velikom učitelju i ispovjedniku. Blagodarimo i mi, dragi oče, i umade ove svete obitelji na pozivu i na ljubavi prema Svetoj Gori i prema našem manastiru uopšte i naravno prema svim ljudima koji dođu ovdje, sigurno je da niko neće da ode iz ovog svetog mesta bez nekog dobrog utiska. To kažem zato što i u Svetoj Gori se isto tako monasi trude, a i vi vašim dolazcima i posjetamo u Svetoj Gori sigurno ste mnogo toga vidjeli i naravno preneli ovdje. Tema večerašnje ovog duhovnog skupa u Hrist, je ime Hristovo jeste sećanje na arhimandrita starca Georgija i umana manastira Georgijata. To hoću da naglasim da tema nije opisivanje njegove ličnosti ili naglašavanje njegovih dela, ličnosti i tako dalje, nego upravo samo smireno sećanje na njegovu ličnost, jer i u pravoslavnoj crkvi i naravno u pogotovo u monaškom redu, u monaškom smislu nemamo prava, pogotovo mi mlađi, da govorimo o svojim pretpostavljenim, bilo oni da su u ovom svetu među živima ili odnosno u Hristu su svi živi ili da su se preselili u carstvo Božje, upravo, kažem, nemamo prava, ne, ne trebamo dati sebi pravo za pravo, jer i naglašavanje njihove ličnosti i njihovog, njihovih dela i njihovog truda, mi možemo da lako skrenemo pa u tom smislu i sebe da hvalimo kroz njih. Onda bi to bilo nekako ne duhovno i ne bi imalo smisla, jer ne bi imalo smirenja. A kažem, sećanje na ljude koji su se trudili u crkvi kroz e, cijeli svoj život je upravo korisno za sve. Bili to monasi, bili to ljudi vernici, bili to sveštenici i svi drugi, bili to i ljudi koji nisu možda pravoslavni, a interesuju se o pravoslavlju na kažem, na ljude koji imaju, koji su zadobili Hristove vrline, je za sve nas korisno. E, to je u stvari večerašnja tema, a uz tu njegovu sjećanje na ličnost starčevu, mislimo da se uvijek prožima i Hristovo ime, jer je zapravo u crkvi Hristovo ime to ime koje daje silu, koje daje, koje daje svetnost, koje daje eh, snagu duhovno, duha svetog svim ljudima koji se trude svojim životom u svom srcu da ostvare, da ožive Hrista. Upravo i ta njihova dela su izlazila kao plod njihovog života, plod njihovog duhovnog truda, plod njihovog srca i jedna od tih dela, mi smo ovdje jednu knjižicu spremili, preveli, ona nije na grčkom izdana, nego smo spremili neke od njegovih, njegovih preseda, preveli i stavili ime ljubav ovog čovjeka Hrista, jer upravo prva njegova beseda koja je ovdje prevedena se zove bezgranična ljubav Hristova. I onda u nizu nekoliko njegovih članaka koje je on pisao e, beseda o monaštvu, jedna isto fina, e, fini članak od, e, koji je on govorio studentima kad kada su podsjetili naš manastir studenti Vozovskog fakulteta iz Beograda. Neki besede su izgovorio o trpezari, u manastirskoj trpezari za neki praznik i tako dalje. Znači, dela njegova su naravno povezana sa njegovom ličnostu, ličnošću i to je večerašnja tema. Naravno, nije lako govoriti o ljudima koji su bili toliko duboki, toliko e, veliki ljudi, Bogom izabrani po mišljenju. I kažem, mogli da se, mogli da se kaže nekoliko reći o njima, koliko da se setimo i bit će nam to korisno prvo nama, kao nasima onda svima vama i svim onima koji će se setiti bilo kog čoveka koji se trudi u Kristu i koji zadobio vrline, time što će ga naravno sigurno slediti u nekim od njegovih poslušati njegovu, neku, njegovu pouku ili naravno sjetiti se njegovih, njegovih trudova, njegovih praktičnih E, praktičnih e, dela koje je on u svom životu iznedrio svojim znojem, svojim suzama, svojim trudom, svojom ljubavlju prema Bogu i prema ljudima. Svega toga sećajući se i prateći i pokušavajući da se prati taj starac ili bilo koji drugi sveti čovjek, naravno, sigurno će nam biti na korist. Htio bih na početku da kažem nekoliko e, tema koje je starac u, svom, u svojim rečima, u svojim poukama, u svojim delima naglasio i naravno to je neodvojivom od njegovog života i njegove ličnosti. Recimo, starac kao monar, kao duhovnik, kao iguman, onda starac Georgije kao jedan bogoslov, odnosno teolog, svetotački, kao što se Pavel rekao, kad kažem svetotački, to znači da je on se trudio da ništa ne skrene, da ništa ne govori ili radi nešto samo sebi, nego se trudio da bude onako kako su sveti ljudi i sveti oci kroz crkvu od početka apostolskih vremena pa do danas i to je bio siguran put. To je u stvari put smirenja, kao što je rekao i otac i mogli bi da se dotaknemo i njegovu uh, pastirske djelatnosti njegove, to svi znate, pastirska djelatnost znači kao jedan duhovnik, kao pastir koji je pomagao ljudima, ispovedao, rukovodio manastir, tako dalje. Vidjet ćete na početku knjige uh, ovdje na prvoj stranici ima njegova fotografija i dole ima i ukratko su stavili njegov život, njegovu kratku biografiju, kako bi rekao, i posle toga su, kažem, uslede ove teme što sam sad navio. Starac je govorio o monaštu najčešće, pošto je bio u krugu monaka u manastiru i naravno imao jednu ovako jednu, jednu osobinu, jako finu, a to je da Svaki čovjek koji bi došao u manastir i mlađi ljudi obično koja pa kada dolaze i žele da se posavetuju ili da se zainteresuju o monaštvu, starac bi bio njemu, svodio, je sebe na njegov nivo. Da li je to bio mladić, da li bio stariji, da li je bio u još udelijim godinama, starac bi se prilagođavao njegovom znanju i tako dalje. To je bila jedna jako, i uvijek je bio, uvek je bio u jednom duhu raspoloženja da čovjeku pomogne. Želeo je da uđe u problematiku svakog čovjeka ukoliko taj čovjek koji bi došao kod njega želi da se otvori i želi traži pomoć. Nije imao rezerve. To je u stvari i osobina svih dobrih duhovnika. Znači, pomoći čovjeku ući u njegovu problematiku, podići njegov problem koji je dosta težak i naravno obično čovjek nije sposoban sam da podigne svoj problem. Svoj problem ili ono što u sebi nosi, a što mu smeta. Obično svaki od nas, svako od nas sigurno bilo manje ili veći, veći ima sigurno uvek ne, nešto što bi trebao da reši, ali nije mu baš lako da to sam reši. Starac je imao taj dar svojim trudom stečenim ću Božijom darovan, da je mogao da čoveku uvek izađe u susret, kažem, i uzme taj problem, uđe u njega, razreši i oslobodi to je svojstvo duhovnika, kažem, koji su jako opitni i koji imaju želju da čovjeka slobode. To je dar Boži. To je u stvari dar jer je i Hristos, Gospod, koji je zbog toga došao i on i starac je to uvijek naglašavao da je Gospod jeste došao, kao što se u Svetom pismu piše, da nas slobodi, da nam krstom i smrću svojom da slobodu ukoliko mi to želimo. Da nam da slobodu od greha, od smrti i od džavola. Greh je uzrok smrti i to svi znaju, svi znamo. I nije lako današnjem čoveku kao ovdje vidjet ćete kako starac skoro u svim tim člancima što smo ovdje će reći da nije lako današnjem čovjeku u današnjem svetu da živi i da bude spokojan da bi uvodio Božje volje. Nije lako, svi znamo zbog čega i kako, ali Gospod je uvijek tu, Gospod je od početka nije ostavio svoju crkvu, naprotiv, uvijek je isti onaj koji jeste i sveti ljudi su ti, kako ovdje starac kaže, deseti, koji su, oni su nosioci carstva Božje. Vidjet ćete tamo jedan članak, jedan članak piše neka dođe carstvo tvoje i tu kaže starac, ovo vam je jedana lepa misla, možete slobodno si da zapamtite, da carstvo Božje, kao što reče gospod, ne dolazi na vidljiv način. Kako bi to rekli, ne dolazi nekako u nekoj, kako su to nekad jevreji očekivali da će doći neki car, pa će biti vojska, pa će to doći. Carstvo Bože dolazi na e, tajnu, dolazi u srce ljudi. A tko, je to carstvo Božije? Reći će vam ovdje starac, reći će nam u stvari da je to Duh Sveti. To je carstvo Božje. I on dolazi u, u srce ljudi ukoliko čovjek sebe otvori gospodu i carstvo Božje možda se useli u čovjeka. Upravo crkva jeste riznica takvih ljudi koji su, koji su nosioci carstva bože i oni su ti pokazatelji i oni zrače i oni nam daju da možemo da osjetimo Carstvo Božje. Oni su u stvari ti koji nose, a Gospod je taj izvor, trojični Bog koji je poslao Sina svog jednorodnoga da spase svet, Duha svoga svetoga, da prenese svoje Carstvo Božje ovdje u ovom svetu. I to je u stvari pravoslavna crkva, to je Hristos, Bog, u Duhu Svetom koji obitava u ljudima. Ukoliko to čovjek hoće, ukoliko se trudi, nije znači da je moguće. Što se tiče monaštva i njegov pogled na monaštvo, starac je bio potpuno posvećen monaštvu. Kad kažem monaštvu, naravno kao monah, jeste posvećen monaštvo, ali u jednom drugom smislu sam to da kažem monasima i monaštvima. Bio je duhovnik više ženskih manastira u Grčkoj, skoro negdje oko, kako bi se izbrojilo, možda oko 300 monahinja je bio duhovnik, nekoliko manastira po više monahinja, jer upravo je Sveta Gora ta koja možda nema recimo, vidite, tamo ne mogu dođu žene, ali starci, sveti ljudi su ti koji poredno su izlazili iz Svete Gore i pomagali svima i vidite, ti ženski mantri su isto veliki stubovi, jaki stubovi, bilo ovdje, bilo u Grčkoj ili bilo koje drugoj pravoslavnoj zemlji, jer su u stvari molitveni centri. Molitveni centri, centri u koje se koji prosijava Duh Sveti, Hristos, u Duhu Svetom, kroz, upravo zbog pravog života, pravoslavnog života, e, bliskog života u tim manastirima. I eto starac je bio duhovni, kaže, više manastira pomagao je na taj način. Bio je, i onda kaže, bio je posvećen jako puno, skoro celokupnog sebe je dao kao žrtvu monasima, monakinjama, u smislu da je sebe potpuno žrtvovao kao duhovnik, kao otac, e, da pomogne mlađim monahinjama i nama, mlađim monacima, koliko to mi, e, koliko smo mi hteli i željeli, koliko smo sebe predavali. Hristu kroz njega, neću reći njemu, nego Hristu kroz njega. Jer znate kao, kako je stara cure govorio, i ne samo on, mnogo svi starci u Svetoj Gori, da monasi upravo e, kroz svog duhovnika i kroz svog starca, slušajući njega ili recimo episkope u, u, u ovdje ili u Svetoj Gori, kažem, knjigomane, je poslušanje Hristu ili duhovnika koliko imamo ovdje i tako dalje, to je poslanje Hristu odnosno crkvi Hristove. Upravo starac je bio taj koji je upućivao sve na Hrista. Prilikom, nekom prilikom kad bi mogli da kažemo njemu, da mu se zahvalimo kao otcu, on kaže, on mi odgovorio, vi budete samo vezani za Hrista, jer on je taj koji sve daje. To bi bila starčeva pouka uvijek. E, njegovo, e, njegovo, njegova žrtva, duhovna žrtva, tam mlađim ljudima koji su prilazili u manastiru, koji su prilazili u monaštvu, u manastiru, je bila isto tako puna ljubavi prema mlađim ljudima koji su, kažem, dolazili, da im pomogne. Znao je starac da nije lako današnjem čoveku nije li on teo da bude posveti sebe celog monaškom podjegu ili da uopšte priđe crkvi ili da čak se vrati sa jednog puta koji nije baš bio po Božoj volji, vrati, kažem, ka jednom, ka jednom pravom putu duhovnom, duhovnom smislu. Znao je starac, kažem, da to nije lako i znao je odakle danas dolazimo, <clears throat> znači iz kojeg svega, iz koje, iz koje duhovne atmosfere. Tako da je imao toliko dubokog smirenja, duboke ljubavi, ljubavi, duboke želje da čoveka privuče, da bi ga jednostavno, da bi, mu, da bi ga upoznao sa ljubavlju Hrista koji je stradao na krstu i vaskrsao. Uvijek je to njemu bio centar i uvijek mu je bilo, e, kažem, glavno, glavni, glavna misao kako mladog čovjeka upoznati sa ljubavlju Hristovom, sa onom pravom, istinskom ljubavlju koji, koja nije naravno iz ovog svijeta, ali je u ovom svijetu. To je bila Starčeva prva i centralna misao za nas koji smo došli kod njega i koji, koji su dolazili kod njega. Ta ljubav, ako neko, tu ljubav ako neko nije poznao kako bi mogao onda na druge upozna da, ali kažem, starac je, kao i naravno drugi starci su upoznali, poznali Hrista, Hristovu širinu, Hristovu e, praštanje, Hristovo smirenje i naravno osjetili su to u sebi, primili su blagodat sebe, primili su te vrline ukoliko koliko su oni bili mogućnosti da prime po meri svojoj. I onda su naravno u svom srcu nosili dvoko pečat svih tih vrlina koje sam nabrao, kažem, smirenja, milosrđa, praštanja, te širine te on, širine koja ne gleda lošu stranu čovjeka, nego lošu zanemavlja, a gleda dobru i tako prima čovjeka, privodi ga, bez obzira odakle on dolazio, ko je on, koliko on imao slabosti, koliko je on spreman. To je ta širina koja je crkva koju Hristos nosi i koji, koji primaju ti sveti milovinski ljudi i onda ti ljudi u stvari hoće da se svi ljudi, da svi ljudi poznaju ono što su oni poznali, kao recimo jedan jednom kad prilikom starac Siluan, sveti starac Siluan, kaže, gospode, daj da te svi ljudi poznaju u duhu svetu. To je poznata njegova izraka I kažem, u tom duhu, u tom svetotančkom duhu, je naš jedni starac je, kažem, živeo i propovedao ono što je osjećao. Nije mnogo hteo da nije mnogo hteo sebe nikad, naravno, iz smirenja da izlaže nekim nekom povodu da bi se o njemu pričalo ili da bilo, da bilo šta tako slično, uvijek je bio htio da bude da, da se ne, ističe sebe, uvijek je e, želeo da bude negdje pri kraju, u tajnosti, bez obzira na to, kako je rekao otac Rafajlo, starac je bio poznat i za vrijeme svog života u teologiji pravoslavnoj crkvi kao jedan stabilan teolog, kao jedan dobar duhovnik, kao jedan čovjek koji nije imao, išao u krajnosti u bilo kojem smislu. Čuvajući svetotaško predanje, čuvajući duh, duh monašta, trudeći se, pomagajući svima koji su dolazili, otvarajući vrata svog srca, svima koji su kucali na ta vrata, želeo je da bude od koristi svima, jer je to i mogao. Jer je to i mogao. To kažem upravo zato što mnogo nas, mnogi od nas, mi želim da budemo na koristi, koristi. Jer drugima, ali nismo u mogućnosti, zato što nismo dostigli to što bi trebali da dostignemo. Ali, mislim da Svako koji hoće, po rečima stavčevi, da može da sebe koliko toliko da sebe usliči barem u nekim od vrlina. Jer svi imamo naravno, kao što ćete ovdje naći, njegova reč je to, ništa nije moje, da svi imamo blagodatni dar koji smo dobili od Gospoda u krištenju, u i da samo te darove trebamo da nekako umnožimo kako bi kako bi ne bi ostali kao oni ljudi koji su zakopali svoj dar u zemlju, pa nismo onda dobili nikakav plod. Što se tiče njegovog misionarskog dela, osim što sam pomenuo da je bio, da je u manastiru primao sve, svakog čovjeka koji je htio da traži pomoć od njega, i u duhovnom smislu ispovedao ljude i monaštvo i monake, imao je jako veliku ljubav prema ljudima koji su, koji nisu uopšte upoznali e, pravoslavnu crkvu, ni uopšte u, hršanstvu nisu znali, pa tako da negdje oko negdje 80. godina je poslao jednog monaha u Afriku. U, Afriki, Africi je, znate, u Kongu vlada i sad, e, kao i sad manje nego ranije, vlada naravno mnogo boštvo, idolopoklonstvo, magije i tako dalje, tako dalje. Ali i to su ljudi i oni su imali, naravno, i imaju uh, želju sebi nose da čuju i oni reč Božiju. Pa je uz blago starca pošao tadašnji otac Kozma u Afriku i tamo je osnovan misionarski centar i uz blagoslov starče i pomoć starču tad se taj se misionarski centar umnožio, onda je došao drugi otac, tamo je postao episkop koji je danas i dalje tamo, episkop Meletije sa monasima koji je starac poslao slao tako godine dva, tri monaka, starija, velija, koji mogu da pomognu. Tako da je tamo hiljada, hiljade su ljudi pokršteni, odnosno kršteni u Hristovu crkvi, u pravoslavnu veru. Ima danas nekako 35 bolnica, 50 i nešto škola pravoslavnih pri crkvi. Sve blagoslovno starče, naravno trudom otaca, ali kažem, molitavno starče. Uvijek je želeo da sazna kako su tamo ljudi. Nije išao nikad, nije mogao jer nije mogao da, putuje. Nije htio da izlazi puno iz manastira i to je stvarno naglašavao da mora treba da u svom Da iguman treba da u svom manastiru. Samo uz blagoslov igumana monak može da izađe. Samo u, kad je nešto potrebno, da iguman izlazi iz svog manastira i tako dalje. E, što se tiče njegovog teološkog aspekta na crkvi, njegovog teološkog, teološkog mislim, e, priznavanja od strane crkve i e, njegovog žrtve i u, teologiji pravoslavlja, ja tu ne bih mogu mnogo da kažem, jer bojim se da, neću, da ću da sigurno ispustim, jer je to zaista velika žrtva i on celo, cijelo sebe posvetio, mogu da kažem da je bio e, završio teološke studije, da je doktorirao, da je bio profesor na fakultetu i ostavio sve i došao da bude monah i živo je tim svetodačkim duhom. Čitao je stalno sve te, teološke teme imao e, u svom srcu stalno, čitao je knjige i interesovao se da svaku temu koja se pojavljivala u pravoslavlju, neka nova, neko novo pitanje, neka nova problematika i uvek je molitveno preživljavao to želeći da pomogne. Pisao je članke, pisao je uh, uh, ako bi se trebao dati odgovor na neko pitanje, neku problematiku, on je uvijek, ali nikad nije dok neko to ne bi potražio, uvijek je naglašavao da bi, neko, neko, da bi negde trebalo nešto napisati, trebalo neko na to potraži. I onda je pisao, kažem, imao je taj dar teologije i pisao je Volio je Augustina puno, upravo, da zaboravim da kažem, ova knjiga je i izdata povodom 30. godišnjice od upokojenja Augustina i to smo namjerno na, tako podesili, zato što je starac puno, da ne kažem, mnogo voleo svetog oca Justina i vladika ovaj, Nikolaja. Ovo ćete naći jedan, jednu ovaj, besedu koju on izgovorio kada je bio na znači, 40-dnevnom pomenu u Čelijama, kada starac je posjetio Srbiju, volio je puno srpski narod, to je uvijek naglašavao, skoro u svaku od svojih beseda ili pouka ćete naći kod njega neku neku, e, neku polku koju je nadalezivo na Augustina, Vladika Nikolaja i tako dalje. Mm, Vidi e, se kad se dođe u, na, manastir u nas, da zaista srpski narod je e, lepo primljen. Ja to sigurno dobro znam, jer uvijek kad dođu Srbi, uvijek su rado kod nas i lepo se osjećaju, to je najvjerojatnije po mom mišljenju, kao što je rekao da se pa zato što je Sveti Grigorije iz ovih srpskih prostora, koji je naš titor, ali i zato što starac je imao taj duh sve pravoslavne. Sve, sve sve koji su dolazili sve druge narode, ali svi su mu bili dragi. Mogu slobodno da kažem da jedan akcent je davao više na srpski narod najrovatnije zato što je a, voleo, kažem, sve te oce koji su potekli iz srpskog naroda, a i e, zaboravimo da je on bio jako vezan prijatelj sa duhovnim čadima od Ave i Justina, od sveta Oca Justina, to su mitropolita Milohije i drugi episkopi koji su bili duhovna čada. I kažem, imao je interesovao se za Srpsku crkvu, voleo srpski, srpski narod i svi to koji su god upoznali njega, to, oni su svedoci toga. Sad bi se malo samo o, vratio na jednu temu, a to je krst. Pošto je juče bilo krst Hristov, pošto kažemo da juče smo praznovali krstadan, upravo starac je uvek kad se e, došlo dan da se praznuje krstodan, krst kristo, krst gospodnji, ili u pokloni u 40-dnevnom, velikom postu, kad se treća nedelja praznuje i poklonjenje krstu, uvijek je imao neku posebnu radost. Za nije je krst Hristov i sam Hristos kroz krst i krst u Hristu je bio nešto, jedan poseban, e, pa taj dan je bio poseban dan raskanice. I onda mogu da samo pročitam recimo e, od njega nešto ovdje kad se govori o monaštvu i onda je on povezao to sa, sa krstom. Da bi se čovjek verni sjedinio sa Hristom i da bi se oživotvorio potrebno je da ispuni jedan preduslov. Mora prethodno u njemu kroz pokojanje da umre stari čovjek. Svako mora prvo da rasne starog čovjeka i da ga pogrebe. To u stvari znači da sahrani svoj egoizam, strasti i zadovoljenje sitnih sebičnih prohteva starog čovjeka mora da rasne na krst i pogrebe u grob Hristov, da bi vaskrsao zajedno sa njim i da bi hodio u novom životu. To je čin pokajanja i uzdizanje krsta Hristovog. Bez pokajanja, a to znači bez trajnog rasmijanja starog čovjeka, vernik nije u stanju da veruje jevanđerski. Odnosno, ne može da preda u potpunosti čitavog sebe Bogu i da ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svim dušom svojim i svim umom svojim i svom snagom svojim. Zato je Gospod pokajanje postavio kao kamen temeljec jevanđerskog učenja i kao predosto vere. Pokajte se i verujte u evanđelje. Marko, evanđelje po Marku, prva glava, 15. Nije sakrio pritom da je život pokajanja težak i strm. Jer rekao je gospod, jer su uska vrata i tijesan put što vodi u život. I hodite hoditi njime znači podići krst pokajanja, jer stari čovjek ne odlazi bez sile i đavo se ne pobeđuje bez surove borbe. I ona kaže, monaku, monak se obavezuje da cijelog života sledi uzak i mukotrpan put pokajanja. Raskida sa stvarima sveta da bi uspeo ono jedino što želi, a to je da odubnu veze sa starim životom kako bi živio novim životom koji mu Hristos pružao u crkvi. Potpuno pokajanje monak postiže neprestanim podizavanjem, gdejenjem, postom, molinkom, potpunim ukidanjem odcecanjem svoje volje i bezuslovnim poslušanjem starcu. Svim tim prisiljava sebe samog da se odrekne lične sebične volje i da zavoli volju Božju. Tako ispunjava reč gospodin carstvo nebesko se naporom osvaja i podružnici ga zadobijaju. U porođenim mukama pokajanja polako se rađa novi čovjek po Bogu. Upravo kažem, Starec je voleo da priča često o krstu i to je pričao sa velikom ljubavom Jer je nosio taj krstonosni život, osjećao je, osjećao je i s jedne strane težinu života u ovom svetu, težinu greha koja opterećuje današnjeg čovjeka, a sa druge strane osjećao je u sebi na ostvario, po mom dubokom verovanju, da je ostvario u sebi to što krst upravo čini svojom silom, a to je da spaljuje greh, da ga iskorenjuje čoveka i onda dolazi kroz blagodat eh, krsta pobjeda na smrću, na djavolom, na grehom i to je u stvari naša radost u Vaskrsenju Hristovom. To je duboko starac osjećao i svojim likom i svojom i svojom tihošću, svojom smirenjem, svojom ljubavlju starac je zračio i sam kad bi čovjek možda, slobno mogu da kažem, sedao pored njega, osjećao bi se prijedno. Upravo zato što je čovjek taj koji je izmirio sebe, po mom mišljenju, oprostite što kažem, da ja zaista ne želim da hvalim, jer onda mi malo se možemo i sebe da kroz njega da hvalimo, ali to je istina, da je on, ja sam daleko od toga, ali on je izmirio sebe sa Bogom i zato je izračio mirom. Možda bih htio neko nešto da pita, da ne bi više odružili. Kad je doktorirao Starac je imao dve teme. Jedna tema je bila uh, prva bavio se zatvorenicima u zatvoru. Znači, pastirska delatnost ka zatvorenicima koji su bili u pritvoru u zatvoru. I druga tema je e, pastirska djelatnost po svetim kanonima pravoslavne crkve. To je bila njegova tema, njegove teme i zaista kažem, oba ne vidite, ovo što smo sad govorili, oba teme su jako zanimljive i imao je, eto dobro smo se posvetili, e, pričao nam je kad je, dok je radio taj svoj rad o zatvorenicima, pošto je to malo nam zanimljivo i redko, da je posjećivo zatvorenike u zatvoru, da je ispitivo njihovu psihologiju, odnosno njihovo duhovno nastrojenje, njihovu želju, te da im pomogne. Još od tad, kao mlad, naravno, mlađi čovjek, onda je ovaj, i tad ima, a pogotovo posle dugogodišnjeg iskustva u duhovnom životu, 40 godina u manastiru, i humanstva i velikog iskustva, imao je jednu isto osobinu, a to je bio istančanost uma, istančanost osjećanja prema svakom čovjeku nije, i to govorim, ne kažem da bi danas propagirali njegovo ime i njegovo je možda zaslužio, ali najviše da bi se sećali da bi mi imali korist. A sećanje na starce i na vrnenske ljude donosi to što možemo da njih prateći, njih, njihovim putem da idemo, da nam donosi korist. Sada se priznat od crkve pravoslavne, kao dobar duhovnik, kao dobar teolog i zbog toga imamo i pravo da pričamo o njemu i o svakom drugom čoveku koji zaslužuje. Postoji danas u crkvi sveti ljudi, i to je stara govoriti, i postojeći uvijek, i civili, i monasi, i svečnici, i dobrotvori, i svi oni koji vole Hrista i žele da oslobode sebe od privezanosti za bilo šta što nije po Bogu. A ovo, upravo kroz ovaj mali član što sam pročitao, to je svima jasno kako čovjek mo može da dođe do toga. Želim samo još da se zahvalim na ovaj, u ovoj knjizi vidjet ćete nekoliko imena koji su pomogli ovu knjižicu da izađe. To su pravoslavni vernici Srbi iz Banja Luke, dobri hrišani i dobri vernici, jedno od njih je i gospodin Davor Damjanović i njemu se zahvaljujemo. Ovdje nije mogo danas da dođe, ali je po Božem propisu došao njegov otac i on se nalazi i kaže, velika je da je se njima zahvala. Koji univerzitet bio doktor nauke? Na Finskom. Znači, ako, ako bi se mogli, kad koji se mogli da nam ukratko ispričate, e, a vezano za njegov dolazak na Svetu Goru i izbor za igumana, pošto je, e, kako se izvećam tu bila pojavljena neobična volja Bože, to se sve nekako desilo na običan način. E, jeste, u Svetoj Gori 70. E, godina 70. godina u Svetoj Gori je bilo smanjeno na najmogući nivo mona, broj monaštva. Tako da u tom periodu je bilo, taj period je bio kritičan, Bilo je e, u svakom manastiru vrlo malo monaka, svi su stariji, i onda je bilo mm, pomisli da su neki, čuli su da su tad koji su vladali bili na vrhu Grčke države, jer da sve monake su u jedan manastir, a sve te druge manastire pretvore u muzeje i centre koje bi posjetnici dolazili i ostavljali naravno uz ulaznice prilog i tako da država imala to korist. Međutim, promesa preste volnice je bilo sasvim drugi. 70. godina došao je starac Emilijan u manastir Simonu Petru, došao je starac Vasilije Gondikakis u manastir Gibiron, došli su još neki ljudi koji su to privukli sa, svom, sa svojim e, trudom i sa svojim vrlinama i sa svojom prema crkvi, privukli su opet mlađe ljude, monahi koji su prišli njima. Naravno, Josip, otac starac Josip, koji je iznedrio uh, svoja duhovna čeda, starca Jefrema, starca Josipa, koji je i starca koji su došli i oni su isto postali igumani manastira i tako prevukli. To su bili zaista stubovi o, u Svetoj gori i došle je 74. godine naš Štarac u manastir Grigorijat koji je bio opet opšte žitelji manastir, imao nekoliko, jedno 17 monaka stari koji su držali tog strog života monašu, ali su ipak bili stari i tog dana pošto je Iguman umro, pokojio se Iguman tada tadašnjih Grigorijata, starac sa svojom bratnjom iz Atine, e, su oni bili u jednom manastiru, skupili su njih pet i tamo su potrili monaci u jednom manastiru Atini, dolazili su u Svetu Goru, ne da dođu u taj manastir, nego da posjete manastir Simona Petru, koji su imali, imali su poznanstvo sa starcem e, Emilijanom, poznatim duhovnikom. I na samom pristaništu u Rodopolisu vidjeli su jedan kovčeg naravno bio je, neko se upokojio, ne stoji je počeli, pitali su koje to je, kad, neko im je rekao to je iguman iz Mantara Grigorijana. Tako da koček sa e, telom toga tadašnjeg iguman igumana Grigorijata je ušao zajedno i starac sa, na istom brodu su ušli kao manastir Grigorijana. To je bio znak Boga od gospoda da će njegov, na njegovo mesto doći naš starac. I tako je bilo. Starac je imao na početku veliko smirenje prema i ljubav prema tim ljudima koji su tu živjeli, jer nije bilo lako ostaviti, doći i jedan put, znate vi, kad neko već godinama, to su starci koji su živjeli 60 godina tamo, da opet on nekako preuzme i da počne, počne nekim manastir, nekim malo drugačijim tokom, nego sa svojom ljubavlju ispoštovao je svakog od njih sve što su e, slušao, iako je iguman i tako kažem visoko obrazovani, dok su oni nisu uklopili i onda su počeli i tako evanđelje i počeo da funkcioniše i hvala Bogu, svi znamo i smo da je danas i danas možemo slobodno da kažemo da je Gospod podario nama i novog igumana posle starca vaše osvrti isto tako dobro koji mali čovjek, ali ide i hvala, hvala gospodu za vreme starčevog života, taj naš iguman Kristofor je došao i bratje, mi smo ga izabrali, bratje ga izabrali i kaže na njegovo mesto. Bog ne ostavlja, Bresta Bogovica ne ostavlja svetu voru i tako i drugi manastiri, manastir Hilatar, koji je isto na do bio, bilo smanjeno kroz manji broj monaštva, ali polako e, Milošu predstavu urodice koja je umanjena Svete Gori, njena čudotvorne ikone, njena čuda, njena zaštita Svete Gore, u Svetu Goru, za, zaštita od svih iskušenja, bilo to spoljnih ili unutrašnjih iskušenja, ovaj, ona štiti Svetu Goru i zaista čudo predstavu urodice je to da danas znači, imamo 2200 monaka u, u, u Svetoj gori. Kaže Matej Hlatar, dolazkom novog igumana prikupili danas nekako 50 i nešto monaka, slava Bogu, i svi drugi manasti, i skitovi, i i tako dalje, da danas, zamislite danas, svakodnevno se pročitati hiljade i nešto akatista recimo, pošto je svako monad, dužan da pročita akatist, to jeste volodici jednodnevno. Da, da se svaki manastir ima svaki dan, svakodnevnu liturgiju i plus oni skitovi i podrežnici koji žive u pustinjama, mole se noću, oni počinju službe, kad bi službe u manastirima oko 3-4 ujutru. Tako, ako bi to preispitali, vidjeli bi da u Svetoj Gori uvek ima kontinuitet molitveni. Nikad ne prestaje. Dok podružite se mole negdje od ponoći i malo možda više, u sali svojim pešterama i kelijama, onda počinje zvona manastirska, negdje od 3-4, kad možda se oni tako ovi drugi, odnosno ti podružnici povlače, manastiri počinju svoje službe, liturgije, i kad prestanju službe u manastiru, onda ponovo sigurno se i podrežnici, tako da Hvala Bogu, u Svetoj gori Milošu predstavu Bogorodice i samo njenom, njenom, zaštitom i blagodaću i ljubavlju, koji je star, stalno govorio o načinu i ovdje sigurno negdje da je i on je za sebe govori, ja nisam ovdje iguman, nego je igumanija predstavu Bogorodice, mi smo samo poslušnici njeni. Tu ćete vidjeti o njegovo smirenje i zaista tu se osjećalo i njegova ljubav prema prstobolici i prisnost prema majki Božijoj zbog upravo njegove čistote. Jer čovjek tako čiste duše i ja se ovaj, kažem malo nesudno i da pričam da popalo o njemu, ali a, nešto moram i da kažem u slavu Božiju. I blagodarimo Gospodu što smo imali priliku da iznesemo. I vama hvala što ste došli i da, iako niste možda znali tog starca, kažem, upoznajući sve te ljude, upoznajemo više Hrista, a ne, e, naravno, i sve te ljude i sećajući na njih, da se sećamo njegovog, njihovog života i prateći njihov život, koliko e, može ići njihovim putem je to korisni za nas i blagoslov Bože. Hvala. Da iskoristim priliku, ovo što je otac rekao o tom molitvenom kontinuitetu Svete Gore, e, starac Georgije kao liturg, je svešteno služitelj, u jednoj svojoj besedi e, u prvoj beskrajna ljubav Božja prema čoveku govori, to je vrlo važno da podvučemo i večeras, o tri, kako on kaže, centralna sprovodnika kroz koje se ta ljubav izliva i od naše strane biva primljena i prepoznata. Da ne bismo, kažemo, ostali u nekom kažemo, abstraktnom ili nedovoljno definisanom odnosu prema crkvi, a ta opasnost uvijek vrijeba, Sveti Otac i duhovnik i mister naše crkve to sebi nije dozvoljavao. Pa kaže da su ta tri centralna sprovodnika e, kao prvo sveta liturgija i sva sveta bogosluženja naše crkve. Izvan liturgije, vrlo važno znati, a mi znamo, imamo opit, ali onaj drugi, daj Bože da zadobijemo i onaj e, važniji opit ljubavi Božje, Izvan svete liturgije je Boga koji ljubi čovjeka nemoguće upoznati. I izvan drugih svetih bogosluženja. On ovdje koristi i prenosi nas u sam prostor liturgije kad kaže Blagodat gospoda našega Isusa Hrista, ljubav Boga i Otca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. A to ono nas sveštenici e, blagosiljaju iz oltara, zapravo sam Hristos prenosi blagoslov, to je svoju ljubav prema nama. I čovjek koji je istrajan u tom liturgijskom dvigu i podvigu, on će sigurno osjetiti tu ljubav. Možda ne na prvi dolazak, ali kako vrijeme bude prolazilo i ta sila blagodati otapala led našeg srca, odnosno liječila nas od ljublja, mi ćemo osjetiti da nas Gospod ljubi, da Sveta Trojica ljubi čovjeka i mene lično i sve nas zajedno. Ali kanal kroz koji se ta ljubav daje i prenosi je Sveta Liturgija. Zato je ubitačno živjeti bez nje i bez drugih svetih bogosluženja. Potvrda da jeste tako, jesu i sveta, svetogorska bogosluženja, svetogorci, sve mogu, sve završavaju, ali i bez bogosluženja život ne mogu da zamisle. Zamislite njihova svenoćna bdenija, praznične e, službe koje traju po 15 sati. Mi koji nemamo taj doživljaj, nama je to tamnica, nama je to mučanje Za samoljubivog čoveka to je kazna, to je giljotina. A za onoga koji je osjetio e, ljubav Božju, to je prebivanje pored ljubljenog. Kao što e, nevjesta može pored ženika da provede ne samo jedan život, nego hiljade života, tako i duša koja je osjetila ljubav Božju može u hramu da provede i po 15 sati, a uklijeti svoga srca neprestano da bude u tom odnosu. Dakle, prvi kanal sveta liturgija i sveta bogosluženja. Vrlo važno. Drugi kanal jeste Isusova molitva. I znate, na Svetoj gori se ona e, itekako njeguje. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešno ili grešno. Da sad ne načinjemo tu temu, ona je i zahtjevna, ali starac ukazuje na nju, pored liturgijskog života i lični molitveni podvig u Isusovoj molitvi, koja također prenosi čovjeku, molitveniku, taj pečat ljubavi. Boga Otca kroz Sina, silom i dejstvom Duha Svetog. I treći kanal, e, redovno iščitavanje, to jest izučavanje Svetog pisma, prije svega Novog Zavjeta i iščitavanje svetih otaca naše crkve i usvajanje posebeno usvajanje njihovog učenja. Sve to čisti um, jača volju i srce čini sposobnim da primi tu ljubav. Eto i time da zaokružimo ovo večer tom mistagoškom polkom e, našeg oca Georgija, pa da iskoristimo tu priliku i da se povežemo sa tim e, provodljivim kanalima crkve, prije svega svetom liturgijom, ličnom molitvom koja nas uključuje, onu sabornu i od saborne liturgijske dobija silu i pravilno usmjerenje i provjeravanje ličnog duhovnog iskustva i opita opitom e, svetih otaca. Sve to kao posljedicu ima poznanje ljubavi kojom nas Gospod zavolje i od oblasti tame i mržnje pote, to jest spasi. Ako bi neko nešto htio, braći i sese, da dozvolimo i damo tu mogućnost, vi bi se htjeli kažete. Pošto je, čitala sam ovaj, stara Spajicije, e, kineskoj kuhinji, da li je starac Georgije bio u kineskoj kuhinji, jer se tamo vjerovatno ovaj, takva kuda posle toga se dešavalo, recimo, slično sa Đorca da je ovaj, dozivo, prizivao kišu. Znači, mene lično interesuje da li je otac e, Georgije bio u Sinećoj kuhinji, da li je proveo vreme? Nije, on, starac je bio u Svetoj Gori, mislim da jednom, jednom e, otišao do Jerusalima, 5-6 dana kao iguman manastira i posvetio je sveta mesta, ali nije se držao u pustini e, na Sinaju. Da, sad starac Bajs je, to se kaže da u knjizi, čitao sam ja da negdje nije padala kiša, posle njegove molitve, jer kiša padala da kažem da starac je bio i jako smiren i skroman i nije htio nikad da, zna, da, dozna, da doznanje nama da bi on da, e, imao neku posebnu neku molitvu za neko čudo. To bez pogovora nikad nikome to nije dao doznanje, nikada o tome nikad priča i zato mi nemamo pravo da pričamo o tome. Ali nekoliko puta je govorio da se svakodnevno molio za tri stvari, a to je jedna od tri te stvari je da u manastiru gospod da mir i da se ne dovodi nešto što je loše monasima. To je bila njegova naj uvijek govorio, to nam je otkrivo, ovo drugo ne znamo. E, znam da je na svetoj liturgiji dolazići ili kad neki jerpiškog služio da je bio jako radostan jer je kao što sam spomenuo u svetu liturgije, starac je imao velik, jak osjećaj, e, veliko osjećanje duboko, duboko crkvenosti. Poštovanje prema arhijerečnoj službi, prema crkvi opšte, prema toj eklesiološkoj, kako bi mi rekli, e, svezi e, pravoslavlja Hrista u svim pravoslavnim crkvama. To je njemu bila radost. Uvijek je govorio, i ponavljao da svaki čovjek koji je pravoslavni, jer treba kad bi ujutru ustane, ustao da treba da kaže slava ti gospode što si se, što se nazove da bude pravoslavni, da živi pravoslavni. Kad bi završavao dan uveče, slava ti gospode što sam proveo dan kao pravoslavni čovjek. To bi bila pouka starčeva. E sad, Bog jedni zna druge njegove i duhovne ovaj, stanje i tako dalje i o tome nemao pravo da pričam, pošto mi on sam nije htio neko drugi možda ima, ja ne bih tome, nego mogu da kažem čisto ono što je on dozvoljavao da se zna, da bi bili na toj liniji pravom putu, a da bi skretali s tema. Što se tiče Sinaja, samo da istaknemo da je Sveta Gora zakoniti i direktni potomak i naslednik Sinajskog predanja. I danas, ako hoćete da okusite Sinaj, ne idete na Sinaj nego na Svetu A obzirom da je bio jedan od vodećih svetogorskih otaca, možemo ga sa punim pravom smatrati predstavnikom e, Sinajskog, to jest svetogorskog predanja. treći nije a prva dva samo A treći, ti si taj treći bogoslov, ta ova prva dva... Ne znamo ćemo ga, ne pitaj. Ti si, to treće ti je bliže, sam znam to. Ja i ti hodamo po paučini. Dobro, braći i sese, ako neko još nešto htio, slobodno izvolite. Da, da. Da, samo da iskoristimo priliku, pošto nismo bili sigurni sa informacijama i terminima, pošto je jedan naš e, prijatelj i sabrat i jedan od ljudi koji se potrudio da naš boravak u Gruziji protekne tako kako je protekao, blagosloveni i blagodat večer dolazi u našu svetu goru Crnu, mi se sve ovako više navikavamo polako Sveta Gora, Crna Gora, pa sad Sveta Gora, Crna. I stvarno je tako, tako bez pretjerivanja. Pored Svete Gore, koje pripada posebno mjesto u univerzumu, smatramo da Svetu Goru, Crnu možemo dići do onog srebrnog trona. Svetoj Gori zlato, a mi ako se opametimo i malo smirimo, gordosti, možemo i da ove naše planine, ova brda zaista posvetimo i učinimo svetom golom, pa će naš brat David da dođe iz svete Gruzije, da ga malo prošetamo i da se pohvalimo ovom svetom golom. A onda bismo u subotu večer, eto i se potrudite koliko možete da obavijestite braće i sestre, pošto danas tek večera smo imali utvrđen termin e, da ćemo u subotu večer u 8 časova ovdje u ovoj sali imati večer posvećeno Gruziji i uz pomoć e, brata Davida, a i uz naše pamćenje, e, a okrećući slajdove, s fotografije i neke videozapise, da svi zajedno, a uz pomoć Božju i presvete Bogorodice kojoj je Gruzija osvećena i čiji pokrov se nalazi dan danas nad njom, da doživimo makar jedan dio od te velike gruzijske, nazovimo je, blagodati, svete i drevne gruzijske crkve i svetog mučeničkog gruzijskog naroda. Dakle, subota u 20 časova ovdje u ovoj sali, pa eto tako od Svete Gore, preko Svete Gruzije do Svete Crne Gore, svi zajedno, daj Bože, vođeni našim pastirima i svetogorskim ocima i svim drugim, i svetim malom Justinom i vladikom Nikolajom i svima svetima da dođemo i do onog na nebesima sazidanog grada Goranik Jerusalima, pa da se tamo, kao i ovdje večeras, ukupimo i da se srednemo sa svetim ocima, sa majkom Božjom, a u svjetlosti trojičnog božanstva. Daj Bože da tako bude molitvama svih svetih. Amin. Dostojno je

svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Ko ima zainteresovani knjigu, možete uzeti po simboličnoj cijeni od 3 evra. A za one koji su zainteresovani, sutra sveta liturgija, negdje tamo 7 sati.